La lern accela efico de Esperanto. La tasco de lerneio estas peri sistemetsan zion pri la diversai facoi. Tio validas precipe por la instruado de lingvoi, ciu de la lingvo en ciu ocasas la instruado en la diversai facoi, ciu de fremda, ancorau neconata lingvo necessas pritracti la grammatican structuron de lingvo, la reguloin de la sintaxo, cae la son sistemon de la lingvo cune cun gia ortografio. La son sistemo en contexto cun gia rilato alla scrip sistemo ofte estas neglecteme pritractata. Tio comencigas iam ce la unua lingvo, ce ciu exemple en la instruado de la germana lingvo in Austrio oni simpligas la fonologion preter la sante differenzoin inter fermitai cae malfermitai vocaloi au inter vociai cae sen vociai consonantoi. Ec coni la differenzoin inter la nuanzoi de la sonoi tamen estas essence por la bona lernado de la concerna lingvo. Lingvo instruistino de la germana iam diris al mi. Por tiui nuansoi ni ne havas tempon. Suficias lau tio povi paroli laula scribo, cio signifas, che por la el parolo describita texto suficias simpligita prononzo. Tiu sinteno, tamen, tre negative efficas en la instruado de dua lingvo, kiu plei ofte, hodiau, estas la angla. Rilate alla angla, estas aparte malfacile presenti alla lernantoi iun sistemon. La angla lingvo, exemple, disponas pri granda vario de vocal fonemoi. Sed ne existas verae reguloi por attribui certan vocal fonemon al certa litero. La lernantoi nur audas la prononzon de la concerna vorto, ciu povas tre forte varii lau la lingua deveno de la instruistino, ca ili imitu tiun prononzon. Por detaloi jane esto sufice da tempo. Sen help instruado exter la lerneio, tiel la lern progresso restas malforta. La angla lingvo tiel certe estas suffice maltauga por peri sistemezzan zion pri lingvo. Por tia sistemezza zio pri lingvo existas termino, kiu devenas el la greca, ginomigas propedeutico, gi preparas lingvo lernadon propedeutica instruado povas grave acceli la comprenon de sistemo de lingvo cae levi la conscion. Post propedeutica instruado, la lernado de nova lingvo farigas pli intensa. Por atingi tiun avantagion, necessas presenti alla lernantoi propedeutican lingvon char nura teorii umado tutte ne sufficias, ja gravas che le lernantoi mem sentu che ili povas rapide progressi en la lingvo lernado. Quan Zamenhof ne intensis crei propedeutican lingvon, la resulto de lia genia creado giuste estis tia esperanto perfecte taugas por propedeutica instruado de lingvo. Tio concernas la grammatican structuron, la vort faradon cae kaj cae precipe la son sistemon cae ortografion. En esperanto, eblas perfecte attribui al ciu litero la concernan sonon au inverse la nombro de vocal fonemoi estas tre limigita. Eblas tiel tre rapide, cae bone, lerni la quin vocaloin cae la concernain diftongoin. Oni tiam povas concentrigi pri la consonantoi, ciui postulas prida exerzado. Tre gravai estas exemple la consonantoi ro cae lo necessas peri al lernantoi che existas almenau du variantoi por prononci la consonanton ro, cae che la lango pinta varianto estas preferinda, chargi pli clare kai cae tiel faciligas la comprenon de parolado. Same kiel por la lango pinta ro, ankau por la lo, necessas exerci per la lango gis audigas malpesa lo en la instruado de esperanto ne mancas la tempo por lerni tion la sento regi la prononcon de lingvo estas essenza por la plua emo da origi lingvo lernadon tion oni regas tio ne plu estas fremda tiel esperanto povas liveri esencan contribuon alla interesso lerni aliaen lingvoin.